što je u kontekst koji dokazuje na šta se taj glagol odnosi pa kaže da može biti bliže značenju riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u drugoj predaji vi ćete vidjeti gospodara svoga kao što vidite mi sunce u pola dana kad nema oblaka na nebu vidiš sunce kad nema oblaka, ne možeš ga vidjeti kad nema oblaka vidiš ga je li to vidjenje srcem ili vidjenje okom Na okom to dokazuje nepobitno da je poruka hadisa poslanika sal sallam da će vjernici vidjeti gospodara okom a ne srcem fa in kalu jer kaže onaj ko to doće da zanijeće onda je njegovo srce Allah učinio slijepim pa ne može da dopući poruku u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem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 subhanahu Velejse fil akli ma juhiluha, jer nema razum da, da nije će to. Bel lev urida ala l'akli mevđudun qaimun bi nefsihi, la yumkinu ru'jetuhu, la hakeme bi enne hadan mehad. Jer ako bi čak razumski htjeli da govorimo, onda ako bi nečemu govorili da ima nešto, ali nije ga moguće saznati o njemu i vidjeti, onda razum to ne prihvata.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 su rekli da Allah subhanahu wa ta'ala nije govorio sa Musa alaihi sallatu wasalam وأنه لم يكلم موسى تكليما Kažu drvo je govorilo, a ne da je govorio Allah subhanahu. Ovdje bile, kada se Allah subhanahu ta'ala od drveta spominje objavi iz tog djela, Allah govorio.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 Zna šta Allah, šta Allah u kontekst riječi nosi sa sobom. A to ne znači da zna gajbe. U tome je mudrost u predajama rivajetima učenja kiraeta, kako su uči, zato učači nekad stanu, a nekad prijeđu. Sprem onoga što nosi, što mu je nije srcem da uči, ako misli srcem da u značenju, niko ne zna ono što Allah sakrije, onda stane. Ako hoće da kaže značenje Kur'ana, onda prijeđe i spoji. da je jedna i druga rivajet su ispravni i vjerodostojni od učenja Muhammeda alaih sallatu wasalam Naam, to je znači pitanje ovoga vezano za riječ ta'wil. Lakin la jelzamu min nefil ilmi bi ta'wil i nefil ilmi bil ma'ana.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 Kratak. Vakat do namaskog nastupa, molimo da ostavimo pet minuta koliko. Ako ima neko pitanje u vezi nečega, inša Allah ta'ala, na kraju drca uvijek ima priliku koristiti. Reci. Nam. Ja sam imao sve Ja. stvari znači da nas pokušao stvoriti da su podijeli tala da sve da u granice postoje.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 Allah, na arš. Ne, ne polemišemo o tome. Gdje su djedovi, šta su djedovi, pomrli? da upitam da nam pozva, da nam samo još ovaj jedan. Na vrati jedno pitanje samo. Tamo smo mi, ovaj, da, bi, da pojasnite naš. Prije njega je razgovarao Musa. Ne. E, od njiha dvojice. Jesu oni, jer nije meni jasno, možda i nekim kolegama braći, ovaj, direktno razgovarali... Da, direktno, bez posrednika. Sa Musa, ali sa sa Muhammedom, sa Allah govore direktno, bez posrednika. Bez meleka da da prenosi govor. Direktno. gospoda. Odgovarao za Ne. I vi ste nama to rekli, ali, ali nisam dobro bio razumio. Ja sam, sam, razgovarao sam Musa. Znači, direktno ne. i, i nema tu polemike nikakve. Hal atake hadis isu Musa. Kada došlo govora Musa, na više mjesta lazo. zove. Kada nadahu rabbuhu bil vadi il muqaddesi duha, kada ga je pozvao Allah u odabranoj dolini, Inni ana rabbuka, ja sam tvoj gospodar, pa izu i obuću, pa hlan ali, ti su u odabranoj dolini. Musa direktno govori. Znači, bez Muhammed al Kabira mi rađe. Kako se spada Jadem, ali se spada Jadem. Dokaz je, Allah subhanahu ta'ala govori između Adama i stvoritelja subhanahu ta'ala kod stvaranja. A direktno da, Allah je ženu. kad se ono griješio, kad je, kad je, kad je pošao da trči, kad Allah rekao te vaj tada da misliš da možeš pobići Ne, ne. Je l to onaj direktno ili... Allah vada, to kod ulema, po pitanju Adama da isto da znači ajeti poci, znači na počeća na to da je govorio znači da li je melek bio ima više znači u tefsiru ima jedna i druga mišljenja u pitanju Adama Ali Sala Digi, kao se sam bija morate to provjer pa pišu pa je malo ne mi govorimo sad kazira znači gdje imaju obrežne mišljenja gdje neka dolema način govora sa Adama Ali Sala jedno od mišljenja je da je direktno govorio kada stvorio kad me redio nemo izmete u drvo vrata karbahadi iz šedjera a to ne jer kada ti govorio sa njim u smislu, jer Allah u objavi govori da se obraća sa čovjekom da sa stvorenjima kad govori da bude putem objave, putem nadahnuća nakad mora biti nakad mora biti direktno nam to je vid objave, različiti vidovi objave robu ali kod Musa, ali salam, Muhammed, ali salam nema polemike kod ahl sunnata da je Allah svoj a većina ahl sunnata i da je sa Adam, ali salam jer u Kur'anu se ima onaj gdje kaže Allah, u Ademe, reci mena njihova na, znači, malo me tu zbunjuje, neka sam, kako, zato... Da, razgovara, razgovara, to mislim je bliže. E sa Adamom, ono se Zato ima dosta, ima vid obraćanja Adamu putem Meleka, isto koji drugi poslanika. Ali koji su poslanici kojima je Allah odabrao? To je počast kada Allah direktno govori s tobom. Musa, sallam, Muhammedu, sallam, da u tome je počast poslaniku kad se stvoriteljem direktno govori. A koji su najodabraniji poslanici? بن جمع آدم عليه السلام محمد العبراني محمد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم إبراهيم عيسى عليه الصلاة والسلام موسى عيسى إيه؟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 Znači, ko šupao taj hadis, taj hadis kao nije dobar. E, drugo što sam htio da pitam, e, jedan od e, braće e, priča onom u stvari prenosio je da e, postoji nešto, e, neki hadis koji je vezan za podrazivanje noktiju u utopu.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 Da, ne, nema u temelji nisu, da je, ono je pohvalno, četvrtak, poslije hindijskog namaz, srat el asr, određeno je, ali to ne znači da drugim danima zabranjeno. Utorak, mnogi ovdje žime kao dan Belaja, a to je sihrbaska uženja.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 Rane se ne. Ne smijemo, znači, reći nešto, ali ovdje se često to, zbog nečega što se događa nekom tim danima, onda tu povezuju taj dan, kažu, baks, la, nemam pravo na to reći u tom danu Belaje. Pa neko kod nas braće u Gostinskom domu imalo još šufu taj hadis. Radi se od Sulejmana da vam dadne dokaz Aha, do, za to. E vidite nešto, na, mi smo imali baš šufu taj hadis. Mi smo pitali dosta ljudi i rekli su da ne znaju, pa su mi rekli da ćemo pitati vas i to je to.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 To je najgore. Da znaš da je istina, naša je dužnost koga sretnamo s kim kontaktiram kad nađemo tako ovdje mnogo što što svi verija ima o, od zapisa od uh, e, hamajlija od ubjeđenja ako prođe životinja ispred njega ako ta ubjeđenja to je sve osvjetljeno ljudima to da se a da ne uče Kur'an i Sunnu spomeni Allah u svemu ono. a ne smijemo govoriti ono što nismo sigurni ne da, Allah da, znači Allah